Marianne von Martínez, o Mariana Martínez, estis austria componistino, pianisto y cantistino de la clásica. periodo. Si estis uno la play star elstaraj musicisto de la época de Mozart en Vieno. a familio estis de hispana kaj germana origino. a patro, Nicolo Martínez, estis de vena nascita in Italio, quio funcciis ciel maestro di camera ce la Viena nuncieio. Mariana Martinez nascigis en Vieno en uno la plei gravae musicae rondoi. Si crescis en construajo qui elogis la poeto Petro Metastasio, amico de sia patro, pro l'interveno de Metastasio, quio povis vidi la musicam talentum de Mariana, e de frua agio si commensis preni lezionain. Pri clavaro si lernis sul gvido de l'ancora o Iuna Iosef Haidun cae pri cantado con Nicola Porpora, duna Ivaroi en la sama construagio. Mariana ankaŭ ricevis lecionojn in komponado de Johann Adolf Hasse kaj de la cortega componisto Giuseppe Bono. Pro frua talento, Mariana Martínez estis por presentigi antaŭ la imperiestra cortego ekde decía infanaggio. Laŭ la de la austria muzikologino Helen Wesley, el tiris atenton per siamirinda mirinda vocho, ludi la clavaron, Tia maniero ludi estis comparita siatempe con de Carl Philip Emanuel Bach. La angla musicologo Charles Burney, visitante Vienon en 1772, scribis sia presentado effective superis ĉion kion mi esperis audi, si cantis du de sia propra autorezzo, kiujn ŝi si sur la claviceno Mi povis malkovri tre brilajn fingroin. Granda parto de la productado de sia lavoro estas y por vocho. Oni conjectas che ili povis esti pezoi quiuin si componis por esti cantatai de si mem. Se tio estas vera, si tivi pezoi estus signoi de sia granda voce capablo, char ilian havas multa in coloratura in passeioin, granda in intervala in saltoin cae triloin, quio indicus che si havis bonegan vocem tecnicon. Martinez componis cefe eclesian musicon, sed sia lavoro ancau includas arioin, pianain vergoin, triconcertoin, cae sinfonion. Iesia dexepa iar agio, si debutis quiel componistino ciam si vercis tri grandain catolicain messoin cae moteton por la presentado ce la pregeio de Santa Micaelo, la ecclesio de la imperiestra cortego. La verco estis amplexa, cumplio el cent quindec pagioi de partituro. En 1773, Mariana Martínez icis la unua virina componisto, honorita cae acceptita de la Academia Filarmónica di Bologna, societo de musicistoi y componistoi. Quien contribuo al tiu honoro, si Dixit Dominus, bonegan moteton por coruso, solistoi cae orchestro. Mariana musicigis plurain textoin de metastasio, ciel exemple la cantaton La Tempesta cae la oratorion Isaco figura del Redentore. Tiu cilasta estas uno or la plei elstarai traitoi de sia compona laboro. Gi estis premiere presentita en 1882 ce la musicista societo en serio de concertoi quie ancau estis presentitei vercoi de Haydn, Mozart, Beethoven cae Händel. Ciam Josefo la dua alvenis al trono, li restarigis malnovan regulon contra virinoi cantantae en pregeio. Do, Mariana ne plu povis audi sia in religia in componajoin cantata i de virina i vocioi. La virinoi estis anstatauigitai per castrati. Mariana Martinez ofte acceptis en sia heimo la plei bona in musicistoin de la urbo kiel Haydn au la tenoron Michael Kelly au Mozart quiu uver qui sian quar manan in sonatoin por esti presentita i justi Mariana Mariana Martinez forte influis la vienan musican vivon en la 1780 decai kai 1790 decai iaroi. Si prenis la musica in formo in de l'epoco cae portis ilim preter la tiama creivebla capablo de virinoi. Quancan, sia musica carriero causis grandan admiron sia tempe, neniam si ricevis la profecian respecton cium si meritis, char sozie tia lavoro ne estis boni considerata quiel profecio por iu de schia alta socia statuso. La plei granda parto de schia musico estis forgesita en la secva jarsento, quiam igis modo critiqui virinam creivetson cae etiche di cin malsupera. Schia musico estas non tempe revivigita caixia creiva capablo estis reconita.